Sveicināti, kolēģi! Šodien ir šī gada pēdējā darba diena, un man prieks ziņot, ka mēs ierakstām podkāstu numuru 24. Ļoti jauka un jautra kompānija, ar es piedalos. Un Aldis. Bloks. Es arī piedalos. Tā. Jā, nu kurš vēl piedalās? Vēl piedalās. Jums vajag kaut kādu skaņu izdot. Mm. <laughs> Labi, un tad eh, šis, šis pēdējā šī gada ieraksts ir eh, veltīts vienai tādai mūsu kolēģu iniciatīvai, kas saucās Es, es piedalos. Un, uh, daudz mēs esam par viņu dzirdējuši. Es, es esmu redzējis logo, es las, lasīju jūsu blogu. Tur ir veseli trīs ieraksti. Vairāk. Nu, jā, daudz vairāk. Nā. Ceturto es nebiju <laughs> izlasījis. Vairāk, vairāk. Un, un, un jūs arī uh, kaut ko zīmējāt, tur vēl bija kaut ko darījāt. Un, uh, es pat saņēmu diplomu no jums, darbinieku Ziemassvētku ballē. Uh, un arī es zinu, ka uh, Valērija ir iesaistīta tajā. Un tad varbūt jūs varētu nu, iz, izstāstīt pāris vārdos, kas, kas ir es piedalos. Kas tas ir? Jūs tad savā starpā izdomājat, vai pēc kārtas jūs runājat, vai, vai viens visu izstāsta. Šis jautājums mums baigi vienmēr samulsina. Es atceros, kā mēs zīmējām bērnu slimnīcā to sienu, visi gāja garām. Un, kas tas tāds ir? Kas jūs tādi esat? Mēs, <laughs> mēs vienkārši piedalāmies. Mēs esam. Bet kā tas radās? Nu, tas jau nepastāvēja mūžīgi kopš Romas impērijas. Tas, tas pastāvēja. Kopš Jā. Romas impērijas. Nu, vismaz. Kā Kāpēc mums. gadu atpakaļ tas vēl nebija? Nu, tas Mēs bijām radās. ļoti slepeni organizēti. Tas es piedzimuos. Sporta spēles piedzimuos. To jau visi ja? zina. Jā, sporta spēles. Es, es atnācu no atvaļinājuma un izrādījos, ka mums jau ir komandai nosaukums. Sporta spēļu komandai nosaukums. Es piedalos. Uh, Un tad pēc sporta spēlēm kaut kā mēs izdomājam, ka tam ir jāturpinās. Ka tam jā. ir jāturpinās, jā. Un te, man liekas, Armāns bija no paša sākuma tāds vairāk, to, ka mums ir jāpiedalās, mums jāturpina šo ideju. Bet tas, nu, protams, jautājums, es piedalos, tas bija arī tas kaut kā tur jūsu pašu izpausme, jo jums likās, ka neviens nepiedalās, un tāpēc vajag kaut kā visus uz, uzmundrināt. Kad... Jā, man likās, ka neviens nepiedalās. Jo neviens nepiedalījās sporta spēlēs. Nu, vismaz no tiem, ar ko es būtu gatava vienā komandā piedalīties. Un tad bija kaut kā jocīgi. Tur tu paprasti vienam, vai tu brauc uz sporta spēlēm? Nē, vai tu brauc? Nē, un tad es jau tur gāju pa gaiteni cēlus ielā un prasu, kurš piedalās? Neviens nepiedalās. Un tad Raimons bija pirmais, ar kuru mēs nodibinājām komandu. Mēs domājam, neviens nepiedalās, un tad mēs būsim divi, un mums ir katram ģimene liela. Tad mēs kopā bijām septiņi cilvēki, un tas bija laikam pietiekami, lai komandu nodibinātu. Un tad mums izveidojās komanda, es piedalos, un izrādījās beigās, ka beigās daudz tomēr piedalījās. Nu, tad ir tā sporta spēļu eifórija. Jums likās, ka viss ir izdevies. Nu, tur sajūta tāda, tur rozā brīlis un kas tur vēl. Pagāja tas uh, sporta spēļu skurbums. Kas tad notika arī spiedalos? Tad Armāns kā kapteinis turpināja šo virzienu. Nu, es vairs tik precīzi neatceros, bet nu, laikam es ticu, no tā bija, ja tā sāk. A, ko viņš turpināja? Nu, pir Pirmais, kur mēs kā, visi kopīgi piedalījāmies, tas bija. Nu, kā, mēs bijām no plašākā pulkā. Toreiz bija tāda, tāda organizācija, Cita Rīga. Viņiem nu, noteikti ir ik pa laikam tādas spēles, tur par Rīgu, nu, tur fotografijas, un tur jā, jāatpazīst kaut kādā noteiktā rajonā tās vietas, un tur jāpierakst viņiem adreses, un tad mēs tādā Jūgenstila Rīgā tur tā izdomājām piedalīties, tad, tad mēs visi kopīgi tur gājām. Es vēl kaut kādā mistiskā veidā tur nevis izpildot, it kā vinnēju. <laughs> Jā, tas bija diezgan smieklīgi. Nu, tad mēs tagad pēc tam vēl pāris tajās spēlēs piedalījāmies, tad mēs pēc tam, jā, pēc, pēc tam mēs, kur mēs tālāk bijām, tad mēs tālāk bijām divās dažādās komandās, no kurām neviena nebija spiedalos ainkurā, respektīvi pasniegā. Nu, tāds arī tāds Respektīvi, kas tas ir. tas ir, ka, nu, kad visas dienas garumā tur, tur, jā, tur izdzīvošana, urbānā izdzīvošanas spēle par Rīgu. Tur. Tur, tur sabiedriskais transports, tur, tur, tur spēja nosēdēt autobusā, nobraukt no centra līdz zelītūdei, un ko tik vēl tur nevajadzēja visu izdarīt. Visas dienas garumā. Sakiet, nu tas es piedalos, viņš ir tā kā uz uzvaru, uz rezultātu, ja būs piedalīšanos. Olimpiskais princips vai uzvara? Nu, vairāk vai mazāk uz uzmanību. Tad kaut kā nesaskatās. Kāpēc? Nu, Uzvaras princips taču ir uzvarēt. Jā, jā. Uz ja tās ir sacensības, tad jau uz uzvaru. Mēs jau ne tikai sacensībās piedalāmies. Kur no, nu jā, tas sociālais tur? Un tad pēc tam tur nāca tāds pavērsiens, kurš, kurš, ā, patiesībā tas laikam pat arī bijis, kurš izdomāja, ka vajadzētu piedalīties lielo talkā. Jā. Par to es sāku par to reizi bļaustīties, un tad, kā, protams, mani, mani biedri tur atsaucās uz šo aicinājumu, un tad mēs devāmies uz bērnu slimnīcu, zīmēt. Uh, nu, savu emblēmu popularizēt sevi. Nu, tad mēs pēc tam sapratām, nu, ka tā nu vien nevarēs vienkārši tur aiziet uz tālu un uzzīmēt. Tad ir, ir arī kaut kas nu, tāds, tāds, tāds taustāmāks jādara, un tad ir aizgājis šīs mūsu tas, tas, tas labdarības ceļš. Tad pēc tam Valērijai tur radās tur doma, par kuru viņa varētu pastāstīt, ko mēs pēc tam sākām darīt arī labi. Nu, Izstāsti vēl arī, ko, ko jūs tādu labu darat. Par kuru tieši labu ziedot cilvēku. Jā. Par ziedot cilvēku. Jā, bija tā, ka uh, es piedalos jau Twitteroju arī, mēs Twitterojam arī, <laughs> un uh, Gundiga Twitteroja, un uh, Ārvans Twitteroja, un Twittero. Un um, tad uh, es kaut kā negribēju, negribēju, un tad uh, mēs ar Gundigu sarunājam, Gundiga vajadzētu sākt Un, uh, bija kaut kāda noruna. Jā, bija. Atviterošana tā ir kaut kāda labdarība. Ja kas tas ir? Palaidus, jā, tu esi palaidus. Jā. Tur bija kaut kāda noruna. Jā, jā. nu labi. Es neatceros, kā. Es atceros, bet tas vienalga. Un uh, tad, uh, kas man parasti, kāpēc es arī saku tviterot, jo biju pārsteigta, tur, cik tas tur tāds spēcīgs tūls informācija nodošanai un tur cilvēku apvienošanai. Uh, Un uh, arī nu, uzreiz pamanīju, ka ļoti daudz tādas labdarības organizācijas un projekti arī tvito un saņem tur ļoti lielu atbalstu. Un, protams, tur ir ļoti pozitīva ietekme uz rezultātu. Un ir tā, ka no visām tām labdarībām organizācijām esmu saskārusies vairāk ar to ziedot LV. Nu, es domāju, visi zina. Un, uh, Atbalsta kaķus. Es atbalstu to atsevišķi par atbalstu kaķus. nu, vai, jā, es atbalstu Kā kaķu. viņus atbalstu? Kaķu un suņu patversmes atbalstu. Jā. un, un vienkārši pamanīju, ka Twitter Twitterī nav ziedot LV. Nu, ziedot LV tur netvito. Un tad es uzrakstīju, tur, kāpēc tā. Nu, ka tu varētu pat nelielu samaksu Nē, vietā vi... to darīt. <laughs> nu, tad sanāca, kad man atbildēja, ka viņam pietrūkst resursus. Es kaut kā atbildēju, ka, ja būtu tie resursi no malas, mm -hmm. skaisti, smuki, jauki, kas ir ļoti svarīgi Twitterī. <laughs> Jā, jā. Izskats, un, jā. jā, un tā es piedalos, sāku tvitot par uh, ziedot LV. E. Pagaidiet, ziedot LV e Twitteris, tas esat jūs. Nē, nu kā ir eh, Twitteris, tur ziedot LV, bet jā. tie cilvēki, kuri tvito, tas es, ir es piedalos. Jūs tur rakstat, jā. jā. Wow. Jā. Tas jau nopietni, ne? Pagaidot, jā, protams. Mm -hmm. un, uh, un sakara ar to arī uh, ar to tvitēšanu, tvitēšanu uzreiz bija tur daži jauki pārsteigumi. Kāds naudu pārskaitīja? Bulciņas. Nu, mēs bijām 900. 900 sekotāju Valdem Melderim. Viņš mums pat to piešķīra būciņas, kuras mēs tālāk novirzījām uz. Saule aprūpas centru. Uz aprūpas centru, jā. Kur... Stomatoloģijas klīniku mm. kaut kādu. Uz uh, Intel. Es baidos pateikt, ne, cilvēkiem nekorekti. Intelektuālās attīstības traucējumiem. Uh, nu, tad viņam tur bija kliņģeru un suliņu pasākums. Tur, nu, tā kā, nu, principā sanās tā, ka. <laughs> Vēl nē, <laughs> gaidu. Jā, tad arī kaut kādas dažas citas mājaslapās ieinteresējas ziedotu vai banneros. Un arī mums lielākais pārsteigums un gandarījums bija, kad uh, Rūta Dimanta, nu, tā ir ziedotu vai portāla vadītāja, uzaicināja mūs uz eh, Eņģeli par Latviju uh, noslēguma koncertu. Jūs tur bijāt? Jā. Nu, Mums tur arī rādīja pa televizoru, man šķiet, ne? Jā, mana mugura. Jūs to visu slavas dēļ darat? Tādas sabiedrības atzinības? Mm. Ja ir kaut kāda dziļāka doma, mm, Dziļa. labāka cilvēce, nu, kaut kas tāds. Tā, Jā, Bet protams. kaut kā sanāk tā otrādi, tā slava. Ja? Nē, nu tāpēc slavas jau nav. Nē, nu, viens jau mūs neatpazīst patiesībā. Par to twitterošanu. Cik Jā. ir sekotāji šobrīd zina no <clears throat> Twitterī? Jā. Tas ir Latvijas tajā Twitter, Twitter topā. Kur, kur tas ir? Tas ir daudz, maz. Tas nav. Kas ir pirmajā tas vietā? Tas nav īpaši daudz. Cik ir pirmajā vietā? Gan jau kārtos mednes ar saviem 2000 kā cik tas varētu būt. 300, nu, 2000 tas ir sasniedzami. Tas ir sasniedzami. Jūs esat kaut kā popularizējuši to Twitter? To... Nav Jā, vēl tā. Nā, nu, nav, nav tā. Jo mēs, saka, mēs tikai no 2. novembra <clears throat> to darām. Mēs neesam tur tik aktīvi. <clears throat> Un, Bet eh, nu, es domāju, ka nākamgad ir jau dažas idejas, kā mēs varētu mm. tur mm. popularizēt un ko izdarīt. Un noteikti darīsim kaut ko tādu aktīvāku. Un, eh, Kādas vēl labdarības? Labdarības aktivitātes. Jā, un tad bija tā vēl viena lieta, ko varētu Gondagarot pastāstīt. Tas bija tā kā vairāk viņas iniciatīva. Jā, tā, tā, tā pēdējā, kāpēc arī tā kā Cēlāns diplomu viņa dabūja un kaut kas tam līdzīgs vēl bija bija tāda uh, akcija vai pasākums, kas bija lielie, uh, rīkoja labdarības bazāru Berga bazārā. Un ar tādu labdarīgu mērķi, ka 5% no visiem tā tirdziņa ienākumiem tiks novirzīti uh, bērnu slimnīcai. Mm -hmm. Un tad mums radās tāda doma, ka mēs varētu uztaisīt tādus smukus magnētiņus, ko tiem ziedotājiem iedod pārdod. pretīm, pārdot. Ziedo vienu latu un dabūnu pretī smuku magnētiņu, ko pielikt mājās pie sienas. Jo mēs bijām redzējuši, ka viņiem ir tādas apaļas uzlīmītes, kas bija tajā lielo talkā. Mm -hmm. Un tā uzlīmīte jau, nu kā tur, kurš viņu pielipināja sev pie jakas, man, man viņa tā arī mājās tur tika aiznesta kaut kur nomesta stūrī, es viņu pat neizmantoju. Bet magnētiņš ir tāda lieta, ko nu, visticamāk, ka tu aiznesīsi mājās un kaut kur tu viņu pielipināsi. Nu, vai viņš viņu... pats pielips kaut ko. Nu, vai pats pielips. Nu, kad tu viņu neatstāsi nekur tramvajā vai, vai turpat bazārā. Nu, ot, un tad viņiem, tiem organizatoriem, ļoti iepatikās tā ideja. Vēl bija doma par nozīmītēm, un viņi pasūtīja vēl 200 gabalus no katra. Mēs bijām gatavi noziedot 100 magnētiņus, un viņi pasūtīja vēl. Bet, protams, viņiem vajadzēja rēķinu. Tā kā mēs neesam nekāda ražošanas kompānija, <laughs> tad nu, tas sagādāja problēmas, un mēs izmantojām draugu un kolēģu atsaucību un savācām visu naudu, lai varētu uztaisīt visu noziedot visu no sevis. Nevarētu saržot, ja tās? Jā. Ah, Un par nu to, protams, tur milzīgs paldies gan kolēģiem, gan draugiem, kas atsaucās. Un atsaucība bija liela? Atsaucība bija, uh, man liekas, tas ēpasts, ko es izsūtīju, tas bija tāds tā kā priekšreklāma, jo pēc tam bija vieglāk runāt ar cilvēkiem, jo katrs jau ir kaut kā bija to sadzirdējis, un tad jau, kad tu nāc klāt un prasīji, tad jau visi bija gatavi piedalīties. Un tad ar pie visiem, kā, pie kā jūs piegājāt? Jā, pie bija... visiem, pie kā piegāja, visi bija gatavi arī finansiāli atbalstīt. Mm -hmm. Bet kas ir interesanti, ka cilvēki tiešām ir gatavi atbalstīt finansiāli, bet ļoti baidās, ja kaut ko paprasa viņiem padarīt. Tad nē, nē, nē. naudu es iedošu, bet darīt gan man neko neliekat, jo man nav laika, man nav iespējas, es neko nevaru. Un man jūs nelikāt neko darīt. Vienkārši tur. Nu, viss. Tu būtu ar mieru. Jā, labāk darīt. Nākamreiz tevi paaicinās. Jā, labāk darīt. Forši. Nu, a, kā jūs vispār, nu, es skatos, jūs tik daudz darat, un, un, un viss vis tādas nu, tiešām gaišas lietas. Var redzēt, ka ja, mūsdienu jaunatnē reti sastopama īpašība, tāda tieksme uz labdarību. Vai jūs esat jau gata, gatavojaties tam notikumam? Nu, Trīs zvaigžņu ordeņu pasniegšanu. <laughs> Vai jūs par to domājat? <laughs> Nē, par to mēs vēl nedomājam. Kā? Kā tu nedomā? Bet jūs atteiktos, ja jums piedāvā trīs zvaigžņu ordeni? Teiks, no trīs zvaigžņu. Katram pa zvaigzni. <laughs> Jeb lenta, tur ir diploms. Nu, tur ir dažādi gradācija. Ja vēl neesat pelnījuši. Mēs varētu paši sev uztaisīt. <laughs> trīs zvaigžņu ordeni, nu, kad mums gads apritēs. No ziedojumiem. Tad jau mēs būsim ziedojumi, kas ir. Nu, labi, jūs esat tur veikuši ļoti daudz visādi šādu aktivitāšu. Nu, nu, jūs var, varētu sadarīt uz lielām summām, ka jums ir plāns nākamajam pusgadam. Ka jums ir kaut kāds nu, jau konkrēts plāns, zinot arī jūsu analītisko ievirzi un domāšanu un to pieeju lietām. Jums noteikti ir plāns. Ir Izstāstiet noteikti. par savu plānu. plāns ir baigais. Nu, tā de tā detaļās jau parasti nu, nav arī pieņemts stāstīt par nākotnes plānu, jo tad tie var neizdoties. Tad, kā mājiņticība saka. Nē, esmu lietpratējis, bet nojaušu, nu, ka plāna nav. <laughs> ir plāns. Ir plāns. Ja? Nu, pastāstiet. Vēl arī pastāst par plānu. Nu, kāds ir plāns tam nākamajam? Kas, kas ir nākamais, ko jūs plānojat darīt? Nu, nākamā tuvākā aktivitāte. Nu, nosvinēt jauno gadu. Pēc tam. Ar gaišajiem spārniem sadarboties. Ar gaišiem spārniem. Jāsam. Tas ir kaut kāda rokeru biedrība. <laughs> Nu, parasti viņiem viss ar tādiem spārniem kaut kas tāds. Rīt no rīta Jā. mēs piedalāmies Lielie LV. Jā, bija doma piedalīt. Lielajam LV ir eh, kalendārs, ļoti skaists kalendārs. Es esmu viņu redzējis, tāds 365. Jā, veidi, viņš ir ļoti palīdzēt. skaists, jo tā ideja ir uh, super, jo tur, nu, fo, uh, eh, bērnu fotografijas bet ar piezīmēts klāt, nu, kā viņi būtu pieauguši izskatītos. Nu, ļoti skaists kalendārs un atsauksmes par to kalendāru ir ļoti labas. Tad tu saki visiem pirkt to obligāti. Jā, Rīmi veikalos 3,50 vajag pirkt, jo viņš tiešām ir ļoti skaists. Un visi... ziedosiet bērnu slimnīcā. Jā, viss nav nu, neaiziet. Ir nāk tā kā reklāma tur, pērciet kalendāri, tikai 3,50 tur. Nauda ne, no, nenozīmē neko, tur atbalsts nozīmē visu, ja? Atbalstīsim bērnus. Jā. Jā. Nu, turpinam. Un uh, rīt, šodien un rītdien no Rīgas veikalos Alfa un Spīts notiks promakcijas. Liel, lielie meklēja vēl lielus cilvēkus, kuri varētu palīdzēt. Nu, Promācijā. Nu, jā. Un jūs būsiet, jūs palīdzēsiet. <coughs> Jā, īstenībā, <laughs> Aldi, tu negribēji. Jā, tu, tu, tu runāji par to darīšanu, un zin, zinot tavu amatu, es patiesībā tas. Es varētu Olimpijā piedalīties promācijā. Tas dar? Spicē. Spicē jau tepat Latvijā. Jā, spicē varētu arī. A, var ar puiku. Noteikti. Ja? Jā, A, kas var. ir jādara? Nezinu, jābrauc uz turieni un laikam. Jā, es nu, rādu iniciatīvu. Cikos jābūt tur? Rītdien no 12 līdz 3. No 12 līdz 3. Mēs nu, varam aizkadru pēc tam sarunāt. Nu, labi, aizkadru. Nu, <laughs> nu, labi, un jūs tur būsiet, jā? Ja? Nu, nezinu, vai pilna sastāvā būsim, bet uh, mēs plānojam. Tā ar Gundagu būs. <laughs> Nē, mēs plānojam. Bet runājot var, vēl par plāniem, nu, gada beigas mēs baigi aizgājām uz to labdarības ceļu. Uh, Un mēs, protams, vēl gribam turpināt to un attīstīt. Un bet mums noteikti vajadzētu laiku. arī kādu sporta pasākumu. Jā, atkal. bet Tarmans, protams, uzstāja, ka mums jā, jāpaliek atkal tur aktīvi sportiski un jācīnās par uzvaru. Iet abos ceļos. Jā. Abos ceļos. Mums jābūt Atpār... labiem un sliktiem. Nē, labiem un spējīgiem, sportiskiem. sportiskiem. Nu, sliktiem, es domāju, tāda nozīme, ka jā, mēs uzvarēsim. Bet tas jau ir labi, tā nevis slikti. Nezinu, kā tas izskatīsies. Sports tas ir kas? Tas ir veselīgs dzīvesveids. Nē, nē. Vai ko jūs ar to sporta propagandējat? Vai kādas sacensības? Sacensības, jā. Sacensības gars? Mēs varētu uzrīkot kādas sacensības. Tādas es neesmu dzirdējis sacensības. <laughs> Nu, es gribu visu laiku piesaistīt Gundu Gārmandu uz tam pilsētas spēlēm. Tu brauc kā ar mašīnu un pildi uzdevumus panākti bet man kaut kā nesanāk. Nu, tas, tas kaut kā. Vai, panākti, pildīt uzdevumus. Tas ir ļoti sportiski. Bet, bet tas nav sportiski. Tur tas jau tā problēma. Sportiski, tur gan sportiski, gan smadzeņu iesaistīšana. Smadzenēm panākti ir jāatpūšas. <laughs> Jā, bet. Uh... Tas ir jaunības maksimālisms. Bet es gribētu uzaicināt, es piedalos komandu eh, ceļojumā apkārt Rīgas lidostai. Februārī, uz Valentīna dienu. Apkārt lidostē? Kādos četros pēcpusdienā iziet un četros no rīta? Ar džipu? Ar kājām? Jeb ceļojums līdz Agenskalnam no šejienes trīs dienas ar telti. A, tu smejies, bet tā būs. <laughs> Vai vismaz puslidostas. Mums jau idejas vienmēr tā rādas. Vai uz tādu Nu, Vai uztaisīt? Nu, pēc, pēc nedēļas jau nu, viss pēc notiek. Nedēļas <laughs> viss jau notiek. Jo visas idejas pārsvarā bija tādas, ka kāds tur pasaka, nu varbūt mēs varētu uztaisīt, un tad sākas tur sapņošana tā, tā un tā. Pasmējamies, pasmējamies, un, un tad beigās viss ir. Sanāk, jā. Bet atgriežamies pie plāna. Divu dienu plānu es jau, nu vismaz rītdienai jums plāns ir. Tas, jā, tas izpildīs. Tiksīts. Bet kas varētu būt tāda, nu, tāda nākamā lielā lieta? kāds tāds lielāks mērķis, tāds ambiciozāks mērķis, ko jūs, nu, kas, kas nostiprinātos kā tādu bezpeļņas organizāciju. Jau kā organizācija. Kas varētu būt tas? Nu, mums taču ir noteikti izpaust, mērķis. Nu, mums ir kaut kāda mērķa, bet mēs nevaram izpaust eh, lielāko mērķi, jo, jo viņš ir merkantils. <laughs> jo mums ir arī tādi mērķi, ko Mēs nedrīkstam runāt FMS podkāstā. Jā. Kā? Jo tur ir iesaistīti būt... mūsu kolēģi. Jā. Atkal orgānu tirdzniecība. Viņam tas ir jābeidz. Bērnu slimnīcā. Mēs aizmirsām par Austrāliju. Austrālija pieminēt. Jā, taču. Tad... Mēs vēl joprojām gaidām Kanādas kļavu lapu. Ziemeļamerikā. Uh, vēl bija Eiropā bija doma uzsliet eh, Eifeļa torni vai Big Benu. Jā, labi, Nekas nomainīsim tēmu, pāriesim no es piedalos un, un plāniem, pāriesim pie šīs jaukās iniciatīvas, kas saucās Es piedalos arī FMS iekšienē, ja, kas ir šī Austrālija. Un izstāstiet man par to Austrāliju. Kā radās šī doma? Un Austrālija, tas ir Austrālija, mītiņa rūms Austrālija pārveidots par Austrāliju, uzlikts tikšķos pulkstenis, kas mītiņu <laughs> ar galvu. Un tur... Man liekas, viņš nerāda pareizi. Viņš ir ar stundas novietojumu. Bet, bet principā tā ir ļoti tur, mm, brīnišķīga aktivitāte. Vēl 42 soļi, un tu to vari. Ja? Un... Izstāstiet, kā tas radās? Tas radās, eh, cik es atceros, kārtējā sistēma analītiķu sapulcē kura notika tieši Austrālijā. Tieši, jā, kas tieši tur arī notika. Valē, tur... Tā bija Valērijas ideja. Pirmā brīdī nebija nekāda atsaucība. Jā. Tas bija apmēram tā, ah, vai uztaisim Austrāliju par Austrāliju, un es gaidu, ka tu līdz sāksies. Mēs visi sākām smieties. Viss sāk smieties, un pateicu, nē, tas galīgi nedarbojas. Tā nu, muļķīgi ideja. No, nu, jā. bija, jā. Man Bet bija... man vajadzēja kādu nedēļu, jā, pēc... manuprāt, lai to sagremotu. Un tad es piedāvāju, ka es atbalstīšu. Mēs to varam. Nu, un piespiedu Armānu to izdarīt. Armāns nepiedalījās. Armāns toreiz nebija. Jā. Aha. A, kas vēl? Bet es domāju, ka, ja mums būtu nākamais Divot projekts, tad tu noteikti piedalītos. Noteikti. Nu, labi, un tad jūs sākāt visu taisīt. Man jau arī par to īstenībā neinformēja vispār. Starp citu, tas bija mūsu projekts. Starp citu, dārgie kolēģi, detalizētu informāciju par Austrālijas būvniecību var izlasīt viņu blogā. Es piedalos. WordPress.com. Jā. Un, uh, uh, un tad kaut kur ap mē, mēnešu laikā diezgan mierīgi, un tā mēs sākam domāt par idejas. Tagad pats galvenais, nu, kas arī jāzina tiem, kas. Uh, Pats galvenais, kas jāzina arī tiem, kas grib nu, tādas kļavu lapas, varbūt citas uh, mītīņu telpas izpašķot. Kā jūs saņēmāt atļauju? Jūs taču to neizdarījāt tā, nu, kad pārspīlējām atslēgu. Kā jūs dabūjāt atļauju? Kāds, kāds bija atļaušanas, atļaujas dabūšanas process? No kā? Nu, no administrācijas. Post faktu. Jūs, nu, paga, jūs uzlīmējāt, un tas parādījāt? Jā. jā, bet mēs neko sliktu jau nedarījām. <laughs> jā. Bet eh, šoks bija mazāks cilvēkiem, nekā mēs bijām gaidījuši. Jo mēs, tad, kad mēs trijos naktī aizgājām no darba, eh, Un septiņos atkal no rīta cēlāmies, lai nāktu uz darbu. Tad bija baigi sirds trīcēja un likās ārprāts, kas tagad būs, kā es tur ieiešu. Jo noteikti ap Austrāliju būs sapulcējies tur bars un visi klieks un gļaus. Bet cilvēki gāja vienkārši garām, pavirši uzmet acis un īsti neviens pat neko nebļaustījās. Pirmo oficiālo komentāru. No, nu, that's, yeah. Pirmā laikam hm? es patiesībā saņēmu no paša rīta, kad es vienkārši diskutēju ar citiem kolēģiem, nes, kurš tā varētu izdarīt. Kāds mailu visiem atsūtīja, ka laipni aicināti Austrālija. Paldies labajiem rūtīšiem. Jā, jā, jā. Tad, principā visi uztvēra pozitīvi, un jūs jūtāties gandarīti. Visi uztvēra pozitīvi, izņemot vienu no mūsu mārtiņiem, kurš nokritizēja dažus um, elementus. elementus. Mēs Jā. nesauksim viņu uzvārdā. Nu, kā tad tālāk? Tur uh, ir arī kaut kāda. Es, es redzu, ka tajā Austrālijā ik pa brīdim kaut kas vēl parādās. Pūkstens sākumā nebija, pēc tam viņi parādīja. To jūs visu atnesat? Nē. Tu, Jebkurš jau... var nest, ja ir kaut kas mājās saistīts ar Austrāliju, Austrālijā. tad droši var nest uz turieni. Kangura kaulus tur un vēl kaut kā. Un arī, ja kāds redz, ka kaktus un palma ir ļoti sausa, lūdzu palaisti. <laughs> Tas ir Ingai tur tā māja. Viņa, protams, visu laista. Nu, būs. nu labi, a kā, nu tur Austrālija ir uzbūvēta. Vai jūs gaidījāt, ka būs tūlīt atbildes trieciens tur kaut kāds? Īstenībā gaidījām. Nu, ka tūlīt uzbūvēs nu, Ziemeļameriku un vēl kaut jā. ko, un tad vēl trīsreiz krūtāk. Un... Jā, gaidījām. Bet nekā nav. Nekā nav. nav. Es jau teicu, ka man jau rokas kasās. Niez. Kad niez kasās, jā. Pieņemsim, nekas... Dienvidamerika ir ļoti. Ir ok arī, kad ir tikai Austrālija, jo mēs izbaudam tādu eh, Monopoli uh, lietu. Situāciju. Pie mums nāk ekskursijās. <coughs> Jo dažkārt notiek sapulces ar klientiem tieši Austrālijā, un es pieļauju, ka tie klienti izrāda kaut kādu interesi, kāpēc jums šeit ir tāda telpa. Un tad viņi visi tiek vesti pie mums, un mēs Nu, un rāda, ka būrītī ir rekordies. Mēs tas esam pie. Vēl barot nedrīkst tādu filmu. Nebarot. Ah, un, un ko klients saka? Smaida un saka, mālači. Tikai vienmēr es domāju, ko viņi padomā. Nu, mēs jau tiekam stādīti priekšā arī kā sistēma analītiķi, ka mēs esam tie, kas eh, izdomā, kādas tad būs tās viņu sistēmas. Viņi saķer galvas, bet tas nostrādā zina, pozitīvi. Vismaz spilgtu lošošanas pašam, jā, un stilīgs, un glīts, un smulks. Jā, paldies Viktoram par ekskursijām. Ah, Viktors ir tas, kas vadīja. Nu, labi. Un tad pēdējais viesis bija vakar, ja? no valsts zemes dienesta. Nu, tas bija no valsts zemes dienesta. Ja? Jā, jā, no valsts zemes dienesta. Jā. Jā, smuki. Es esmu dzirdējis runas par to, ka varētu izdeļot kādu citu telpu, bet nu, kaut kā tur nav. Tur arī visi vairāk smējās. <laughs> nu, kad kā, kāds ik pa brīdim to pasakā, tad pārējie pasmējās. Paiet nedēļa, un neviens neko nedara. Un ar to mēs esam īpaši. Jā, Tāpēc jā. mēs esam, es piedalos. Mēs esam vairāk kā tāda radoša komanda, un mēs palīdzam viens otram īstenot mērķus. Jo viens cilvēks, vienam ir grūti, Nu, Liek, viņam liekas, ka viņa mērķi, neviens viņa mērķus nesapratīs, un viņa, viņš neuzdrīkstēsies un nevarēs. Mums, Kā es tāpēc, jūs saprotu? <laughs> un tāpēc mēs arī esam komanda, jo mēs ne, nebaidamies izteikt tās savas idejas, jo mēs zinām, ka mēs viens otru atbalstīsim, un pat varbūt vispārdrošākie mērķi izdzīvos. Cik un, ja ne citi, tad vismaz mēs paši no tā iegūsim prieku, kaut kādu labumu sirdī. Tas... Tas varētu būt brīnišķīgs novēlējums visiem nākamajā gadā. Vēl man ir pēdējais jautājums. Um, nu, lai, lai nokļūtu pie, es piedalos grupā, vai ir obligāti jākļūst par sistēmu analītiķi? <laughs> Tas visus uztrauc. vai pārdevēji arī dara, <laughs> ja viņi nav radoši? Jo patreiz tajā, es saprotu, mums... ja es piedalos, nav neviena ne sistēma analītiķa. Mums nav izstrādāts nolikums. Jā. Mums gan ir valda. A, kāds ir pieteicies? Kāds ir pieteicies? Kāds ir prasījis pie jums? Mums ļoti uztrauc tas, kad uzņēmumā ir vairāki uh, kadri, kuriem ir es piedalos krekliņi. <laughs> Mēs regulāri domājam par to, kā šos krekliņus mēs varētu kaut kā atmānīt Atsavināt. atpakaļ. Na, saucās nacionalizācija. <laughs> Tā kā ziedojiet kreklus, es piedalos, es piedalos komandā. Nu, jūs, jūs, jums liekas, ka necienīgi valkā tos kreklus? Jeb, jeb jūs ne, nedomājat paplašināt to savu ideju, ja viņa patreiz vēl nav tāda paplašināma? Nē, mēs, la, mēs laimētos, vai ne? Bet krekls atpakaļ. Krekls jau jānopelna. Jā, paplašināmies, bet krekls atpakaļ. Jā, bet. Um... Atņemt un sadalīt. Kaut kur esmu to esmu dzirdējis. <laughs> tur ir iestāšanās. Vat nu, kolēģi klausīsies, varbūt viņi gribēs tur piedalīties, iestāties. Un tāds Mārtiņš Rēķis ļoti gribēs. Ja kāds gribēs. tiešām ļoti gribēs, Jā. tad es domāju, ka tas ir iespējams. Vajag ir tikai iespējams. ļoti gribēt. Un, un kaut ko ziedot. <laughs> es domāju, laiku. Aktīvi komentēt mūsu blogā, sekot mums Twitterī. Bet jānopelna no sākuma. Ziedot tas. dažādiem labdarības projektiem, ziedot LV. Sportot. Bet vai jūs nebaidaties no tā, ka uh, paplašinoties tai grupai, tiks izjauta tā jūsu trīsvienība? Mēs ļoti baidamies. Tāpēc arī mums nav izstrādāta noteikuma, kā mēs pieņemam jaunus dalībniekus. Jo, ja būs tur daudz dalībnieku, varbūt tas vairs nebūs tik īpaši priekš katra no jums. Mums jau ir tā, ka mums jau ir visādi atbalstītāji dažādās situācijās, bet nu, tas kodols ir esam mēs trīs. Jā, jo, jo, jo pie, pieņemsim, mans brālis arī citi, bieži jā, vien tad, piedalās. Jā. Jo brālim pat ir lakatiņš, jā, piedalās. Viņš ir īstais varas simbols. <laughs> jā. Ir tā, ka kāds piedalās, bet redzi, ka ne katrs iztur visu laiku piedalīties. Katru dienu. Jā. Piedalīties. Jā. Mhm. jā, nu tas ir grūti. Ja mēs vērtējam šo pagājušo gadu, vai jūsu dzīvēs šī aktivitāte, es piedalos, nu, kad jūs rakstīsiet gada beigās, Nu, tādu pārskatu par analīzi par pagājušo gadu. Vai tas būs tāds, tas būs spilgtākais notikums? Lielākais? Viens no noteikti. Top 3. Nu, top kā 3, bija tā, zobārsta. Noteikti, jā, <laughs> top... es piedalos. Jā, jau. es piedalos noteikti. Tā būs. Jā. jā. Jo viņi nu? tur novirzīja arī dzīvi tur trusciņi citādi. Nu, es saku, vienai ir grūti par pareizi. Mm -hmm. Ja kāds tur atbalsta, jo, pieņemsim, man ir tā, ka es arī daudz kur tur nosapņoju, nosapņoju, un Gundaga man vienmēr tur palīdz drusciņi. Tad... Sastruktūrēt, <laughs> tas bija nu, plānu. Jā, apmēram tā, un tā, ka tur viens otru, viens otru. Tāpēc. Un kāds būtu uh, novēlējums visiem FMS darbiniekiem nākamajā 2010. gadā no es piedalos? Baidieties no mums! Tas bija komentārs, un tagad novēlējums. Kāds būtu novēlējums? Nu, kat, katrs pārāk. Vairāk teikt, jā. Ja kaut ko piedāvā, tad centīties teikt, jā. Labi, labs. labs. Tev, tev šķiet, ka visi nu, daudz saka, nē. Jā. <laughs> jā. Labi, nu tagad tās novēlējums. Mazāk pīpēt un vairāk smaidīt. <laughs> Jā, pareizi. Nu, labs novēlējums. Nu, ar mani? Nu, es jau gribētu novēlēt to, lai, lai, lai visiem izdodas teiksim, realizēt tos mērķus, kas viņiem sākumā šķiet tādi diezgan nereālistiski, atrast cilvēkus, ar kuriem kopā to var izdarīt. Kā tas ir izdevies šajā gadā mums, lai tas izdodas citiem nākamajā gadā. Nu, un ar to mēs noslēgsim mūsu šī pirmsvētku, pirmsvētku ierakstu. Tas mans secinājums no tā visa ir, ka tomēr laikam viens, viens pats ir ļoti, vienam pašam ļoti grūti sasniegt kaut kādus lielus, skaistus mērķus. Un kad uh, mērķus gan vieglāk, gan jautrāk ir sasniegt, kad, kad tu esi grupā, ja? kad tu esi kopā ar kādu. Nu, tieši arī šī iemesla dēļ arī es podkāstu neierakstu viens, bet ar kolēģiem. Un te atkal ir es piedalos. nu, es novēlu jums nākamajā gadā tur savākt tur pietiekami daudz cilvēkus, atbalstītājus un plašināt šo aktivitāti. Un arī novēlu jums, ka jūs man kaut kā tur rītā to iesaistat no 12 līdz 3 <laughs> tirdzniecības centrā spīce. Jā. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt! Laimīgi jaunam gadam! Laimīgi jaunam gadam! Es arī piedalos. Es piedalos. Es arī piedalos. Es arī piedalos. Es arī piedalos. Es, protams, piedalos. Es arī piedalos. Nu, labi, es arī. Tu arī? Jā. Jo. Jo. Nu, mēs visi piedalāmies.